Булат нарубав два баки снігу і побіг назад, але раптом почув собачий лемент і спинився. Наріта знову мордував пса. Кинувши баки, Булат ускочив до продовольчого складу і мало не дав сторчака, перечепившись у темряві через порожній ящик. Двері внутрішнього відділення були підперті зсередини кілком. Тоді він почав торгати й гатити кулаками в дошку. Лемін тущух, але Наріта не озивався. Відчиніть, відчиніть негайно, закричав Булат, але Наріта принишк за дверима. Матрос доти гамселив кулаками і плечем, доки кілок упав, і двері самі відчинилися. Долі внизу горів ліхтар. У руках Наріти Сан був порожній консервний ящик. З рота розджохканого собаки скрапувала піна й кров, а очі по вовчому хижо горіли. Булат вихопив ящика з рук Наріти Сан. Негайно припиніть це неподобство. Пес несподівано загарчав, шарпнувшись до булата. Але важкий ланцюг откинув його назад. Наріта взяв інший порожній ящик і пошпурив ним у собаку. Пес гризнув дошку і знову кинувся на наріту сан. Булат утратив дар мови. Його приголомшила ця невтримна взаємна лють. Він нарешті стямився і тихо сказав японцеві Припиніть оцю ганьбу але японець раптом визвірився на нього і почав щось кричати. І в тій зливі слів Булат вирізнув лише двоє імен Ісібасі та Куросава. Так звали тих двох, що загинули тут у січні чи в лютому. Наслідки трагедії і досі давалися на ріків знаки. Булат почовгав на двір і забрав баки із снігом але сутичка з японцем прикро муляла його цілий день. Булат раз по раз ловив себе на думці, що не вірить у божевілля наріти сан. Адже ж бачили вони тоді на обрії якісь нарти, і це, зрештою, могло виявитися не химерою і не міражем. А тоді Булат починав згадувати, як ті нарти разом із собаками піднялися і розтанули серед хмар і запевнення Хоцудая, який першим розгадав дивацтва свого земляка, набували дедалі більшої вірогідності. І тоді Антарктида видалася йому підступним злим божеством, яке не тільки вимагає кривавої жертви, а й морально знущається з людей. Усе це й самому йому нагадувало хворобливе марення. Хотілося вщипнути себе за ніс, аби в чомусь переконати невідомо кого і для чого. У приміщенні горіло два гасових ліхтарі. Тут видно було тільки в бурю. Це дратувало всіх, здавалося черговим парадоксом крижаного континенту. Наступного ранку посварилися Лоу і Брус. Я більше не можу зносити вашого хропіння. Ви справжній недорізаний кабан. Якщо ви й далі дертимете вночі горлянку, я просто викочу вашу смердючу тушу за поріг а ви навіть не прокинетесь, шаленів брус, і на його перекошене обличчя не можна було спокійно дивитися. Патвол спершу тільки сопів, тоді спробував добру стару зброю, все перевів на жарт. Але бруса це ще дужче розлютило, і тоді пата теж розібрало зло. Він вигукнув на всю кімнату Хай вам, чорт, Мілтони! Якщо я недорізаний кабан. То ви шолудивий захарчований цуцик. Я ж не з вами сплю. То чому ж ви до мене присікались? А по печінці бити себе я більше не дам. Зарубайте собі це на носі. Б'юсь об заклад. Не дозволю плювати собі в кашу, Мілтоне Брус. Булат умовив Дона Фернандо, який займав каюту біля Наріти Сан, помінятися з Мілтоном Брусом. Досі Брус був у третій каюті від дверей, одразу за Булатом та патом Лоу. Дон Фернандо погодився без умовлянь, і це нікого не здивувало.